Verder het die Heere met Mooses gesprek en gesê, Op die dag van die eerste maand, op die eerste van die maand, moet jij die tabernakel van die tent van samenkomst oprig. En jy moet daarin plaas die ark van die getuienis en die ark met die voorhansel bedek. Dan moet jij die tafel inbring en daarop recht wat daarop behoort. Je moet ook die kandelaar inbring en sy lampe opsteek. En jy moet die gouden altaar vir die reekwerk voor die ark van die getuienis neerzet dan moet jy die bedekking van die ingang van die tabernakel ophang. Je moet ook die brandofferaltaar voor die ingang van die tabernakel van die tent van samenkomst neerzet. En je moet die waskom tussen die tent van samenkomst en die altaar neerzet en daar water in gooi. En maak die voorhof rondom, en hang die bedekking aan die poort van die voorhof op. Dan moet jy die saifoelie neem, en je moet die tabernakel salf en alles wat daarin is, en het heilig met alles wat daarbij behoort, en dit zal heilig wees. Je moet ook die brandoffer altaar zelf met al zijn gereedschap, en je moet die altaar heilig, en die altaar zal hoog heilig wees. Zal dan die waskom in zijn voetstuk, en heilig dit. Je moet ook al, Ronnie sy seens laat nader kom, na die ingang van die tent van samenkomst toe, en je moet hulle met water was. Trek op, rond aan die heilige kleren aan, en salf om en heilig om, dat hij voor mij die priesterambt kan bedienen. Je moet ook sy seens laat nader kom en hulle die rokke aantrek. Salf hulle dan, soos jy hulle vader gesalf het, dat hulle voor mij die priesterambt kan bedienen. En al sal moet vir hulle eeuwige priesterskap in hulle geslachte wees. En Mooses het gedoen net soos die Heere om beveel het, so het hy gedoen. En in die eerste maand, in die tweede jaar, op die eerste van die maand, is die tabernakel opgericht en Mooses het die tabernakel opgerig. Hij het sy voetstukken neergezet en sy stijlen daarop gezet en sy dwarshoute vastgemaakt en sy pilare opgerig. En hij het die tentstijl oor die tabernakel gespan en die dekkleed van die tent daarboe oorgetrek, soos die Heere Mooses beveel het. Verder het hij die getuienis geneem en dit in die ark neergelee en die draaghoute aan die kant van die arken gesteek, en die versendeksel het hy boe op die ark gezet. Toe het hy die ark in die tabernakel gebring en die vooransel tot bedekking opgehang in die ark van die getuienis bedek, soos die Heere Mooses beveel het. Hy het ook die tafel in die tent van samenkomst neergezet, aan die kant van die tabernakel, ten die noorde, buitenkant die vooransel. En hy het die brood daarop gerangskik voor die aangezicht van die Heere, soos die Heere Mooses beveel het. Hy het ook die kandelaar in die tent van samenkomst gezet, teenoor die tafel, aan die zijde kant van die tabernakel. En hij het die lampe opgesteek, voor die aangezicht van die Heere, soos die Heere Mooses beveel het. En hij het die gouden altaar in die tent van samenkomst neergezet, voor die voorhansel, en reekwerk van spisserijen daarop aan die brand gesteek, soos die Heere Mooses beveel het. Hy het ook die bedekking van die ingang van die tabernakel opgehangen en hy het die brandofferaltaar by die ingang van die tabernakel van die tent van samenkomst neergezet, en hy het daarop die brandoffer en die spijsoffer gebring, soos die Heere Mooses beveel het. Hy het ook die waskom tussen die tent van samenkomst en die altaar gezet, en hy het daar water in gegooi om mee te was. En Mooses en op, Ron en sy seens het daaruit hulle hande en voete gewas. As hulle ingaan in die tent van samenkomst of nader kom na die altaar, het hulle al elke keer gewas, soos die Heere Mooses beveel het. Hy het ook die vooraf opgerig, rondom die tabernakel en die altaar, en die bedekking vir die poort van die vooraf opgehang. So het Mooses dan die werk voltooi, toe hy die wol op die tent van samenkomst oordek, en die heerlijkheid van die Heere het die tabernakel vervul, zodat so Mooses niet in die tent van samenkomst kon ingaan nie omdat die wolk daarop gerus in die heerlijkheid van die Heere die tabernakel vervul het. En as die wolk van die tabernakel af optrek, het die kinders van Israël elke keer weggetrek op al hulle tochte, maar als die wolk niet optrek nie, dan trek hulle nie weg nie, totdat het weer optrek. Want die wolk van die Heere was bedags op die tabernakel, en vier was nacht daarin, voor die oe van die hele huis van Israël, op al hulle tochten.